տարբեր երկրներում հաստատված մեր հայրենակիցների հետ Արցախի իրենց կյանքի ու ապագայի մասին Վան Նովիկովի հայկական ֆենոմեն հեղինակային հաղորդաշարում։ Բարև ձեզ ռադիո լսող բարեկամներ, հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարի հերթական հյուրը Բեյրութից հայրենիք տեղափոխված Շուշան Քեշիշյանն է, ով պատերազմից անմիջապես հետո ժամանելով Ստեփանագերտ հիմնել է Հապ Արցախ կենտրոնը, իր շուրջը համախմբելով Արցախցի նախաձեռնող ստեղծարար երիտասարդների։ Բարև ձեզ Շուշան, շնորհակալություն հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար։ Կխնդրեինք պատմել ձեր արմատների մասին։ Ողջույն, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ես արմատներով հորական կողմից քեսաբից եմ։ Մենք զդարեր շարունակ papaիս կողմի եղել է հենց քեսաբից, իսկ մամայիս կողմից արմատներս Նախիջևանից են։ Ես ծնվել եմ Քեսաբում, այսինքն կյանքիս մեծ մասը վեցացել եմ ապրել եմ Բեյրութում, Լիբանանում ու 2020-ին տեղափոխվել եմ Երևան, որից մի քանի ամիս հետո տեղափոխվել եմ Արցախ Ստեփանակերտ։ Բեյրութում ինչ մասնագիտություն ստացաք եւ որպես հայ Բեյրութում ապրելը ինչ առանձնահատկություններ ուներ, որ այստեղից տեսանելի չէ։ Բեյրութում ես սովորել եմ Political Science International Affairs, այսինքն միջազգային հարաբերություններ։ Հետաքրքիր է Բեյրութում, որովհետեւ հայկական համայնքը շատ կարող է փակ լինել, այսինքն դու կարող ես Բեյրութում գնալ հայկական մանկապարտեզ, հետո գնալ հայկական դպրոց, աշխատել հայկական կամպանիայում եւ դու քո ամբողջ կյանքի ընթացքում համարյա թե շփում չունենաս տեղի լիբանանցիների հետ։ Ինձ թվում է թե դա չեն մարդիկ գիտակցում, երբ որ տեսնում են թե ինչքանով այնտեղ հայկական համայնքը զարգացած է, կայացած է, այսինքն այդ ինֆրաստրուկտուրան ունի համայնքը, որ իր բոլոր կարիքները վարարվում են հենց համայնքի ներսում։ Այո, այսպես կարող են։ Հայկական համալսարանը կա Հայկազյանը, այսինքն հայկական գործատեղերը շատ-շատ են, հայկական առողջական հիմնարկներ գոյություն ունեն, Այնպես որ դու կարող ես քո ամբողջ կյանքն ապրել առանց որևէ մի շփում ունենալու որևէ ոչ հայ անհատի հետ Լիբանանում, որ իմ համար միշտ հետաքրքիր է եղել։ Իմ դպրոցում ունեցել ենք լիբանանցի արաբ դասատուներ, հետո ես համալսարանը գնացել եմ Լիբանանի ամերիկյան համալսարանը, այնտեղ դե ուսանող որպես իմ գոլեգաները, բաները բոլորը օտար էին։ Բայց հետաքրքիր իրողություն է դա, որ կարծում եմ յուրահատուկ է Լիբանանին, կարծում եմ Սիրիան էլ էր որոշ չափով այդպես, Լիբանան Սիրիայի համայնքները, դե Քեսաբը ոչ, Քեսաբը հայկական է ամբողջովին, բայց Հալեպը, Դամասկոսը նրանք նաև ունեցել են նմանատիպ այդ կառույցները, ինչքանով որ Լիբանանում էր եղել, բայց Լիբանանի հատկությունը երևի դա է։ Իսկ ավելի շատ օտարության այդ զգացումը արկա է եղել եւ Ես ինքս մամաս որ Երևանից եմ, միշտ կապված եմ եղել շատ Երևանին, Հայաստանին, այսպես ամեն ամառ մենք գալիս էինք պարտադիր երկու ամիս Հայաստանում։ Ես ինձ կատարյալ երջանիկ էի զգում միշտ Հայաստանում ու ավելի շատ իմ մոտ, էսի շատ անձնական տեսանկյունից եմ խոսում, այսինքն կարծում եմ որ չեմ կարող ասեմ, որ բոլոր լիբանանահայերի համար այդպես է, էսի շատ իմ նեղ անձնական փորձառությունն է, բայց ես այսպես միշտ ավելի շատ զգացել էի ինձ որպես հայ, որ ես պատ պատկանում եմ Հայաստանում, քան լիբանանցի, մինչև որ եկավ մի, մի հատված իմ կյանքում, որ ես դուրս եկա Լիբանանից, գնացի Անգլիա, այնտեղ իմ մագիստրատուրան էի անում, այնտեղ եմ ապրել 2 տարի, այդ հատվածում երբ որ Անգլիայում էի, երբ որ Հայաստանից եւ Լիբանանից դուրս ինչ որ երրորդ երկրում էի, այնտեղ ես հասկացա, որ չէ, ես ինձ որոշ չափով նաեւ զգում եմ, որ ես լիբանանցի եմ, ես կրում եմ այդ ինքնությունը, բայց դա դուրս գալուց հետո հասկացա։ Լիբանանում այդ ժամանակ դժվար շրջան էր, Շակերտների մեջ հեղափոխություններ տեղի ունենում Լիբանանում, այսպես քանի ամիսներ հետո արդեն համավարակը սկսվեց ու այդ շարժը կանգնեց ոնց որ, բայց այդ ընթացքում ամեն օր հետևում էի լուրերին, որ ինչա լինում, երիտասարդությունը ինչա անում, ուր են գնացել, ում են ձերբակալել, այս ամեն ինչին հետևում էի ու այդ ժամանակ ես հասկացա, որ չէ, ես ինձ բավականին լիբանանցի եմ զգում, այսինքն Լիբանանի խնդիրները ինձ են հուզում, Լիբանանի բարգավաճումը իմ համար էլա կարևոր, բայց Վերջում ոնց տեսնում եք, ես հիմա Արցախում եմ, այնպես որ հստակավոր իմ համար առաջնահերթությունը որտեղ է, բայց իմ մագիստրատուրան էլ հենց հետ պատերազմյան վերականգնման ուսումնասիրություններ ոլորտում էր։ Երբ որ այստեղ պատերազմը սկսվեց, իմ համար դա միանշանակ հստակ էր, որ ես պետք էր գայի Արցախ։ Բայց ինչու հենց այդ մասնագիտությունը ընտրեցիք։ Ինձ հետաքրքիր, դե ես իմ որպես միջազգային հարաբերություններ ուսանած, ինձ միշտ հետաքրքրել էր հենց զարգացման ոլորտը, բայց ուզեցի մի քիչ ավելի նեղ մասնագիտություն ընտրել, ու հենց այս ոլորտը ինձ հետաքրքիր էր, որտեղ Սիրիան էր պատերազմի մեջ, Լիբանանը տեսել է քաղաքացիական պատերազմ, բայց նորից միշտ իր մոտ եղել է այդ հետ պատերազմյան այդ մտնոլորտը։ Հայաստանը, Արցախը միշտ իմ կյանքում այդ կոնֆլիկտը ինչ որ արկա է եղել, կապ չունի թե ես ուր եմ եղել, դե տարածաշրջանի բերմամբ երևի։ Այսինքն գիտակցաբար կառավար եք որոշումը կայացրել։ Ես միշտ ուզել եմ, որ իմ աշխատանքը ունենա իմ կյանքից դուրս ինչ-որ ազդեցություն իմ հասարակության վրա, իմ շրջապատի վրա, այսինքն իմ համար միշտ կարևոր է եղել, որ ես ինչ էլ որ մասնագիտանամ, լինի այնպիսի բան, որ ես կարողանամ ծառայել ինձնից վեր կամ ինձնից ավելի մեծ ինչ-որ բանի։ Երևի ու որ կոնֆլիկտը այդքան տեսել ենք, այդքան ինքը մասեր իմ կյանքի, ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Օրինակ ես հիշում եմ 2006-ի Լիբանան-Իսրայելի պատերազմը, դա շատ հստակ, այսպես պատոհանից փոքր էինք, նայում էինք, որ օ, եկավ Իսրայելի օթանավ ու այսպես գցեց ռումբերը, դա ամեն ինչ հիշում եմ, տպավորել էր ինձ։ Այդպես երևի գիտակցաբար, բայց որոշ չափով էլ երևի անգիտակցաբար ընտրեցի հենց այդ մասնագիտությունը ու իմ մտքում, երբ որ էտի սովորում էի, բաներ, որ կգնամ Սիրիայում կաշխ կաշխատեմ մի քանի տարի, փորձառություն կվերցնեմ, դենց հետո կվերադառնամ, չգիտեմ, ավելի լավ տեղ։ Ու նենց ստացվեց, որ ավարտեցի, եկա Հայաստան ու պատերազմը սկսվեց ու միանգամից ար պատերազմի ավարտից հետո եկա Արցախ, որ կարողանամ ինչ որ հմտություններ ձեռք եմ բերել, այստեղ գործադրեմ իմ ներուժը այստեղ Արցախի զարգացման գործում էլի ներդնեմ։ Շուշան, ինչով էր պայմանավորված հայրենիք վերադառնալու այդ մղումը, եթե չխոսենք միայն հայրենասիրությունից, գործնական Եթե ոչ հայրենասիրությունը, դե ես այդպես պատոսային չեմ ասում հայրենասիրությունը։ Կամ հայրենասիրությունը փորձենք ավելի գործնական ու տեսանելի նկարագրել։ Փորձեմ նկարագրել։ Ես հասկացա, որ հայրենիքում, լինի Հայաստանում կամ Արցախում, իմ կարիքը կա եւ կարիքը կա յուրաքանչյուր անհատի, որ ունի որոշ հմտությունների բազա, այսպես ասած, որոշ գործիքների բազա, որ ինքը կարող է ներդնել եւ ցանկություն ունի դա ներդնելու հայրենիքում։ Ես հիմա ոնց որ ավելի սփյուռքա հայերի համար եմ ասում, բայց ցանկացած մարդ, որ ուզում է ինչ-որ բան կառուցի եւ ուզում է ինչ-որ փոփոխություն իրականացնի, այստեղ իրա տեղը կա կարիքը կա, միշտ էլ կարիքը կա Հայաստանում փորձագետների, մասնագետների, որոնք պատրաստ են իրենց գործերը ծավալել։ Նույնը չեմ կարող ասել արտասահմանի համար։ Այնտեղ, երբ որ արդեն բավականին զարգացած է հասարակությունը որոշ կյանքի մակարդակ ունի, ապահովված է, այնտեղ արդեն որոշ բաներ կան, որ սատուրացիա է, չէ, գնում արդեն այդ կարիքը չկա այլևս։ Իսկ այստեղ այնպես չի, այստեղ զգում եմ, որ ինչ որ անում եմ դրա կարիքն իրոք զգացվում է ու ես իրոք տեսնում եմ իմ գործի, իմ աշխատանքի ազդեցությունը։ Ու այստեղ որովհետև այդ ֆակտորը հերական, որ այդ սատուրացիան չկա, ավելի արագ ես դու արժև գնում քո գործում, երբ որ Հայաստանում ես կամ Արցախում ես։ Այսինքն դուք ներկա եք եղել այս երկու օրը Արցախում մեր Հաբ Արցախ հասարակական կազմակերպությունում անցկացրեցինք քաղաքասարակության էքսպո Բավականին մեջ միջոցառում էր, քաղաքասարակության մեծ կազմակերպություններ էին ներգրաված Արցախից, Հայաստանից ու այսպես միասին համագործակցության մասին էր խոսք գնում, քննարկումներ էին գնում։ Նմանատիպ բանը արտասահմանում կազմակերպել հազար անգամ ավելի դժվար բան է։ Իսկ այստեղ դրա նախ կարիքը կա իրոք ու աջակցությունը կա, որ դա իրականացնես։ Ու երբ որ դու նվիրված ես քո գործին, դու արժև ես գնում։ Դա է, էլի հայրենիքում աշխատելու ոնց որ առանձնահատկությունը։ Այդ զգացողությունը ես էլ ունեմ։ Դա կարծում եմ ավելի շատ նման է ծառ տնկելուն եւ այդ ծառի պտուղը տեսնելուն Այո, այո, 100 առ 100 համամիտ եմ ես ձեզ հետ, որովհետև այստեղ այդ զգացողությունն է կարծում եմ, եթե փորձենք համեմատել։ Այո, այո, այն բավականությունը, որ գոնե ես զգում եմ այստեղ իմ աշխատանքի մեջ, մանավանդ Արցախում դեռ Երևանի մասին էլ չեմ խոսում, անհամեմատելի է ուրիշ որևէ մի գործի հետ։ Մանավանդ այստեղ, երբ որ ես տեսնում եմ, որ ինչ որ բան կարողանում եմ կառուցել, ինչ որ զարգացում կարողանում եմ մի որոշ չափով էլի շատ մեծ բաների մասին չի խոսքը, բայց թեկոս եթե մի հոգի, երկու հոգի կարողացավ ինչ որ նոր հմտություն ձեռք բերել մեր այս հաբի գործունեության պատճառով կամ ինչ որ նոր կապեր ստեղծել կամ ինչ որ, չգիտեմ, նոր փորձառություն ձեռք բերել, դա իմ համար մեծ հաջողություն է։ Սուսան, Արցախ գալը դժվար է։ Եթե հաշվի առնենք գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչ լինելու հանգամանքը, հեշտ չէ ընտանիքը թողնել, կտրվել եւ գալ, ինչպես է ձեզ հաջողվում հաղթահարել արել այդ խնդիրները։ Կեմպես եղավ, որ ես երբ որ Երևան տեղափոխվեցի, իմ հետ եկան իմ մայրն ու քույրը, հետո մեզ միացավ մեր հայրը, հետո մեծ մայրս, այնպես որ հիմա իմ ընտանիքը գտնվում է Երևանում, ես եմ առանձին այստեղ Արցախում։ Չգիտեմ, ճիշտն ասած, փորձում եմ ես չկենտրոնանալ եւ չմտածել այն դժվարությունների, խոչընդոտների վրա, այլ միանգամից դրանք հաղթահարելու եւ մոռանալու մասին եմ մտածում, որովհետեւ կարծում եմ դա ավելի կոնստրուկտիվ մոտեցում է մանավանդ այսպիսի միջավայրում գործունեություն ծավալելու հետ կապված։ Իհարկե եղել են խոչընդոտներ, մանավանդ մեր մի քիչ էլ հայրիշխանական հասարակության մեջ, որպես այսպես երիտասարդ միայնակին գործունեություն ծավալելը այդքան էլ հեշտ բան չի, բայց իմ համար դա չեմ կենտրոնանում էլի այդ խոչընդոտների վրա, չեմ բարձրաձայնում, քանի որ գիտեմ, որ դրանք տարիների ընթացքում զարգացում ներկայացումով դրանք էլ են վերանալու։ Նախընտրում եմ կենտրոնանալ դրական ասպեկտների վրա ու այն փոփոխության վրա, որ այստեղ կարողանում ենք անել։ Դրականը միայն ձեզ շրջապատող հոգեհարազատ ասենք մարդիկ են, թե կան նաև այլ մոտիվացիաներ։ Այստեղ Արցախում ինձ շրջապատող մարդկանցից բացի, երբ որ տեսնում եմ այն ակտիվ երիտասարդությունը, որ չի ուզում դուրս գա Արցախից, ուզում է մնա այստեղ, ինչ որ բան ստեղծի, այստեղ զարգացնի ընտանիք կազմի, էսի, այդ ամեն ինչ այստեղ անի, կարծում եմ, որ մեր պարտականությունն է գոնե ես իմ վրա եմ վերցրել իրանց հնարավորինս աջակից լինել այս գործում։ Դրա համար մեր հաբի գործունեությունն էլ միտված է դրան, որ մարդկանց ստեղծենք այն առիթները, տրամադրենք այն ռեսուրսները, որ իրանք համար հարկավոր է մնալու ու աշխատելու այստեղ ու որովհետև Արցախը պիտի զարգանա արցախցիների միջոցով, էլի դրսից չի գալու, էլի զարգացումը չես բերում, զարգացումը տեղում են ստեղծում։ Ու դա անելու համար պետքա աջակցել, խթանել, support անել հենց տեղի այն երեխաներին, ովքեր դա ուզում են անելու։ Երբ որ ես տեսնում եմ, չգիտեմ, երևի դեռ ես մեր երկու օրվա էքսպոյի տպավորություններից այսպես ներշնչված եմ ասում, բայց եթե դուք ներկա լինեիք երեք, դուք էլ 100% կհասկանայիք ինչի մասին մասն եմ ասում։ Մարտակերտում երեխաներ կան, որ ինչեր են անում, ուզում են STEM ոլորտում փոփոխություններ անել, ռոբոտ սարքել։ Ունենք հաղորդիում այսպես երիտասարդներ, որ էլի ուզում են իրանք վեբ կայքեր են պատրաստում, իրանք համայնքի կանաչապատմամբ են զբաղվում։ Երբ որ տեսնում ես այդ ողքեվորվածությունը, որ կա այստեղի երիտասարդների մեջ, ու այդ պայծառ գաղափարները, որ իրանք ունեն, ու իրենց ուղակի հարկավոր է մի քիչ ուղղորդում ու աջակցություն, անհնար է դա ոգեշնչվում է։ Շատ ոգեշնչի, հա, ու մոտիվացնում էլ է ինձ, որ ես մնամ այնտեղ ու շարունակեմ իմ գործունեությունը։ Այդ իրոք շատ դրական բաներ կան Արցախում, ցավոք ընդհանրապես ինչ որ Արցախից դուրս է գալիս այն ինֆորմացիայի հոսքը, ինքը մենակ բացասականն է դուրս գալիս։ Իսկ այս դրականը շատ սահմանափակ լսարան ունի, ու հիմա փորձում եմ լինել ոնց որ այդ օղակը հաբի միջոցով, որ ինչ որ դրական է Արցախի այդ ինֆորմացիա ինֆորմացիան տարածվի։ Սուսան, դուք նաև Անգլիայում եք սովորել, Բեյրութում եք ապրել, հնարավոր է որ այլ երկրներում եք եղել։ Ինչ եք կարծում, ինչու չպետք է թողնենք հայրենիքը եւ գնանք օտարափերում փնտրելու մեր բարեկեցություն կամ ինչու պետք է այդ օտար երկրում հաստատված հայը վերադառնա հայ։ Ես ինքս էլ եմ շատ եմ ճամփորդել, տարբեր երկրներում եմ եղել, երկրներ կա, որ ավելի շատ եմ սիրում, քան ուրիշ երկրներ։ Ես Փարիզում էլ եմ սովորել, հիմա իմ ամենասիրած քաղաքներից է բայց նույնիսկ երբ որ վերջերս երկու շաբաթով Փարիզում էի նոր տարում գնացել էի իմ ամենամոտերիմ ընկերուհու մոտ այցելության Այսպես են վերջին օրերին արդեն զգում էի, որ չէ, ես կարոտեցի Հայաստանը, կարոտեցի հայերեն խոսել, կարոտեցի, որ մարդիկ հասկանան իմ հումորը, որ իրանց համար չթվա, որ օ, ինչ դժվար տեղից ես գալիս, այլ ինքը լինի ինչ որ բարձ իմ իրականությունը։ Այսինքն իմ համար ինչքան էլ դրսում հաճելի լինի, լավ լինի, լուսավոր լինի ձեր ասացի պես, այստեղ ուրիշ է իմ համար ոնց որ ասեցի այն པարզ բաները որ դու շրջապատված ես մարդկանցով ովքեր քեզ 100% հասկանում են դու այդ օտարի կարգավիճակը չունես դու քո երկրում դա շատ կարևոր բան է ու դա Անգլիայում ես շատ էի զգում ոչ թե պիտակավորում էին ինձ, բայց ինքնաբերաբար այդպես էր լինում, որ ես այն իմիգրանտն եմ կամ այն օտարն եմ կամ ինձ պետք է ինչ-որ բաներ բացատրեն, հուշեն, չգիտեմ։ Իսկ այստեղ դա որ չկա, ես ինձ իրոք զգում եմ, որ ես իմ տանն եմ, էլի, ես այստեղ պետք է գտնվեմ, սա իմ տեղն է։ Դա շատ իմ անձնական փորձառությունից է, չգիտեմ, չեմ կարող ասեմ, որ Նույն պատասխաններն են գրեթե ստացել, բայց ամեն հա։ մեկը մի հետաքրքիր ձևով է մատուցում։ Շուշան, ապագան Արցախում ես տեսնում։ Չգիտեմ, իմ խառնվածքով այնպես եմ, որ երկարաժամկետ պլաններ երբեք չեմ կազմում իմ կյանքի համար, այսպես չեմ կարա ձեզ հիմա անկեղծ ասեմ, որ ես այո, իմ պատկերացումն է, որ ես 10 տարի հետո կլինեմ այստեղ, կունենամ իմ տունը։ Ես ընդհանրապես իմ նպատակներն ավելի կարճաժամկետ են լինում ու ես ինձ իմ աս մոտիկ ապագային պատկերացնում եմ Արցախում։ Ու հուսով եմ, որ դե հուսով եմ, չէ, վստահ եմ, որ ես այն կապերը, որ հիմա ունեմ Արցախի հետ, արդեն դա շատ ամուր կապեր են ու դա տարիների ընթացքում չի կորելու, էլի յուրահատուկ է ու շատ կարևոր է ու իմ կյանքում մեծ դեր է խաղում ու վստահ եմ որ կշարունակի խաղալ։ Կրկին շնորհակալ ենք ձեզ հարցազրույցի մեր լավերին ընթառաջելու համար։ Ձեզ հաջողություններ ենք մաղթում ձեր բոլոր նախաձեռնություններում, այն ծրագրերի իրականացման գործում, որոնք ուղղված են մայր հայրենիքի եւ Արցախի շենացման։ Շատ շնորհակալ եմ Վանյան, հուսով եմ կրկին առիթ կունենանք զրուցելու մի տարի հետո ես ձեզ կասեմ հլովոր ստեղ եմ։ <laughs> Ռադիո լսող բարեկամներ, մեր հյուրը Բեյրութից հայրենիք, այնուհետև պատերազմից հետո նաև Ստեփանակերտում ապրող եւ գործող Շուշան Քեշիշյանն էր։ Ավարտին մտեցավ հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, խոսափողի մոտ էր հեղինակ եւ վարող Վան Նովիկովը։ Կհանդիպենք։